En epoco en quiu telefonoe cae intelligentae horlogioe montras la horon cun extrema precisetso. Cial mecanicae horlogioe daure fascinas nin? La respondo cusas ne en ilia funccio, sed en ilia essenzo. Ili estas testamentoe al homa genietzo, arto, cae passio. Mecanica horlogio estas mirinda machino, quiu funccias sen batterioe au electronico. Gi funccias per la delicata interago de centoi da etai partoi, dentradoi, risortoi, cae escapamentoi, quiu creas perfectan mecanican sinfonion. Ciu movigio de la montriloi estas resulto de iar centoi da homa inventemo, cae ec simpla modelo povas havi surprisa in complicajoin tiui mecanismoi, ofte videblae tra dorsa covrilo, estas pruvo primetietzo, Postulantai necredeblan precisezon, foie tolerante eraroin, ec mal pli ol unu milonon de milimetro. Sed mecanicae horlogioi estas pli ol masinoi. Ili portas racontoin, cae emotioin. Multae estas heredajoi, transdonitae tra generatioi au attestantoi de historiae momentoe. Exemple, orlogioi cui supervivis militoen, au accompanis esploristoin al neconatae mondopartoi. La ago mem streci la risorton ciutage, au observi la changioin de la automata rotaciilo, cun la movoi de la braco, creas intiman rilaton inter posedanto cae objecto. La horlogio farigia simbola cunulo, quies tic-taco memorigas pri la nehaltigebla fluo de tempo. En mondo dominata de rapida consumismo, mecanicae horlogioi representas contrau tendenzon. Dum electronicae apparatoe ofte obseletigas post quelca jaroi, alt qualita mecanica horlogio povas funccii dum jarcentoi, danke al sia riparebla cae modifebla naturo. Gi estas investo, ne nur en objecto, sed en idealo. Respecto al dauripovo, tradizio, cae la homae manoi cui gin creis. La charmo cusas ancao en la comunumo. Horlogiae entusiasmuloi, ciuili estas collectantoi au novuloi, dividas admiron ne nur por la technicae detaloi, sed anca por la filosofio malantau ili. Collecti horlogioin farigas omaggio alla meteistoi, qui dedicis sia in vivo in alti arto, cae alla pacienzo necessa por compreni gian complexetson. Fine, mecanicae horlogioi ne simple mesuras tempon, ili celebras gin. Ili estas miniaturae universoi el metalo, en ciu ciu dentrado cae risorto dansas lau ritmo creita de homagenio. En epoco en quiu cio shainas ephemera, ili invitas nin pausi, cae en focusigi la bellezzon de malrapida, intensa creado. Ili memorigas, che ecen la plei practica obiecto, povas cascigi poesio, attendanta malcovrigion. La venontan foion, ciam vividos mecanican horlogion, examenu gin pli proxime eble vi audos la murmuron de miliaroi da homas civolemo, clopodo, cae amo al perfectezzo. Unu tic-tacon post alia.